egunero bezala kirol López Josemiel Lopezen Ego erdion, Josemiel. Eguardion, mirari. Bueno, zer moduz joan daste burua? Ondo, ondo. Baina beti bezala, ondo. Ezin, jatu dilazan. Ondo, ondo, eta, bueno, eta kirol mailan bueno, ez ja esan, esan oso gilatzen e, eh, azte buru oso zona, ez, ez bai oiatzen eta bai baina, bueno, e, eh, onako azte buru izaten dire, erdun, bueno, eh, abea urrengun hori izaten dien. Bueno, baina, e, zerekin hasiko gara? Hau ezko erakin horak inaziko behan, ezka inaziko behan ebatu, eh? gaur aldak dugu Nahi, Eta esan hori hartzunek utx, ade San Juan utx mm -hmm. e, Berdinketa eta jo, iesan e, e, zera pila bat eta ezin gola zartu, eh? Eta unzintzen zera pila bat oiartu harrak Baina balotia ja hartu nien zartu nahi e, atez atean, e, izin dezerrekin, eh? Korren pila bat, e, falta eta pila bat eta hori hartazkatuta, eh? Eta azken momentu hartzen aukerak inabazteko Bai, bueno, e, eta askotan geratzen da, ez, igual e, aukera pila bat, ezin zarrutako beste aderikioak aukazio bat, eta gola, ez, eta bueno, zorion ez ezen gertatu, eta bueno, hor, eh, hor predatu behar jarraitu borte, e, burrukatzen, oso ondoko kantu dozte, eta horrengo partiduan sorte obio dakatzen. Ordu, amikakoak emango ditut, e, ainitze, amaia, oiana, pitai, olatz, ane perez, erika, ane mugartza, Irantzu, Jone eta Maider. Eta gero ere jokatu zuten ere, Patrick eta Zane Toledok, ez? Zekapen arte bat dugu, B lehenengo berroita bar punturekin, Gerna Aranto berroita punturekin, Iruan Roiartzun berroi punturekin. Hortu ikusten dugu aldea, punto bat, pla, artean, baina partido bat eh, beti izaten dugu bezala, e, ez zuten jokatu eh, lurra zeta, faltada partidoi jokatu Orduan, erabaki gero izango da menugo txokaralekuena jokatuko dutenia, ez? Eh, urrengo partido ja zure gainera dauka aukera ona, e, berriz irabazteko zetikan. Neizte kanpoan izan dauka azkenaren aurka, marfil Aurora, eta tadi honeko nik ez dut puntuali lortu espero ezagun, horra jaletxe zaten eta eduten, eh? E, eh, horra, horra eduten e, eh, puntuko lortzen oiartzen, eh? Horka, eta hori da, neskan e, asuntua, eh? Bale, eh? eurezko regionaleko akartuko ditugu orain, galdu. Bai, bai, bai, bat gutxe zinien ere, iezan gola jasuzuten eiko euro, aukera bigarren zatilean gola zartzeko, baina ez ekin bolorak kaskarrian da bezitea zuteneko partidetan, eta sorte gauza edo ez ekin psikologikoa den, baina lehen dutena zentzen zioten, partidetxean bajokatuta egiten zuten eh okasi jukzaten eta gola ere, ez? Ez argoten taldeak eta orain berriz e, koste koste ez? E, eta ja da mate partida batzuk izidea bat zidikan, baina bueno, e, oso 4 guakotu guakotu da oste, berri partida bat irabazte duten ian jeperriz ere, berriz e, toko dira garaipenak, ez? Baina pena bat, pena bat, e, horre, horre, horre, horre, horre, eta piskator gelitzu dira, ez, e, bosgarren zigarren postuan, baina izan berla dakagu, e, kriston e, denbora ditzen edila, zetik an, e, kusita ze maila dagoen tal e, grupu hortan, e, iazan, e, bueno, e, bai, kriston, kriston zea, ez, e, denbora dira, ez. Orduan, e, maikeko ezan mago ditut, Imano Valencia, Unai Arbelaitz, Josu Txabarri, Ino Loperena, Bilata Paola Za, Jonal Mandoz, Ino Fernandez, Gorka Azpeitia, Pablo Gaz Iorita Spiros eta Josu Iribarren. Gero aldaketak, Bian Esponda, Jon Toledo, Alizo eta Jon Martin. E, urrengo, bueno, zarkazen atzeko dugu lehen da bizi, Araita Zuda bai. Lider, berreita mai punturekin, Bigarren Zara Union, berreita zortzi punturekin, Irugarren Pasaia, berreita zortzi, Laugarren Tolosa, berreita zazpi, Bosgarren e, Aritxabaleta, berreita iru, eta Zegarren Oiartzun, berreita bi. Eta hemen ezak ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, aurka ez, ez, kontratua eta nik uste tola bantez dagoen maute, demora aldi ez dugu bezala oso, oso hori izango dela, ez? E, eh, Urrengo partida etxian, eh? Oia, zure bai. goibar, bar, e, eh, larun batean, lauter egitan, karalekura fugu zela jan, mm -hmm. e, Lehenengo regionalekoak ere hartu behar ditugu? Ah, hartuko ditugu bai, hemen e, galdu egin zuten ere, oia, bat erranik iru, zakapena zortzigarren dihoazte, horrezko jugunileak euskaldunak iru oia zunen lau, zortzigarren, areta futbolan, Konzerto krek, e, eh, ikipuz, e, eh, ikipuz maian, e, eh, bi, odiatzurek iru, lider di joaz odiatzuarak gure txokoarekin batean, bi garen maian ikipuzkoan, e, bauer rendia zazpi, irukidek utz, laugarren, irugarren maian, baobak zazpi, goierrik iru, hemen zeigarren. Eta zazki balo jan ezan, odiatzuko zazkilagunak ere, beste porrota bat, e, zan uzutela, odiatzuko zazkilagunak, e, berroita gabi, trade bat milabonak, iru logei. Eta hemen, poik e, izin partid gira bat zilik eta soru atarruta, eh, amargarren. Bueno, zerekin jarraituko dugu, Jose Miel? Bueno, eh, hartuko itxugu, eh, jarraituko dugu, baina, bueno, neska hartuko itxugu. Bai. Eh, Superliga edo oren lirengo maia, esaten dena. Uh -huh. Eta hemen zan, eh, lider bastona nadi juli iruita punturekin. Atletik, bigarren iruita punturekin, reala zaztigarren berroita hiru eta lagunak, amagos barren, emeretzi. Eh? Eh, zan, realak irabazi gintzula iru eta gutxen Atletik bai. irabazi, eta lagunak eh, kaldu. Lagunak. Ez bezela. Eh, bai, hor da bil, eh, kopako partida jokatzeko, a ber, eh, ea, e, zaukera dituzten, eta gaina azte bukaren, azte buruen tanola, o azte bukatu, izango diun ere, e, bai, regaleko eta bai, neskan, e, zera, hori taldeakoak, ea, mm. zekotatzen diguten. Mm? Bai, ea, e, hor, e, Superligan, atletik lehenengo postuan, ez da? Edo, bigarrenan? E, Barcelona dijo, ah, Barcelona, bai, iruita barkunturekin, eta bigarren atletik iruita zei, eh? Beno, bueno, leia ez da, kategorra zazpigarren, Eta bai. lagunak, eh, amabos garren. Amabos garren. Goita. Oso ondo, zer jarraituko? Bigarren B maila hartuko dugu, hemen bai. Euskal Taldeak, eh, bai, txugun morroska. Bai. Ezan, eh, eibarrek irabazi gintzula bat eta gutz, zamoraren aurka. Alabezek irabazi ere palentzi aurka bi eta gutz. Erreala eh, galdu erintzun etxean, azetik, azetik B, derbia, bai. eta egia zer entzuten izan du galtzea, derrik eta nik izango zela, baina gol hartu zuten e, atletikoak eta irabazi gintzuten, eta buru ezin etxatik da bilan, ez? Eh, utzi ta etxean eta neiko-neiko lanak, ez? Azte balde badugu zekapena, Mirandes dijo líder 73 punturekin oso zendo, digaren Eibar 56 punturekin, Eta gero, alabez, bosgarren e, postuan, e, berroita zortzi punturekin, or, promozio jokatzeko zekatzen den. Mm -hmm. amalau garren, hogeita mazai punturekin, eta rala, be, e, amalau garren, hogeita mazai punturekin, dauka, jetxida, iru puntura, eta e, promozioa punto batea. Eta Real Unión izan dugun bezala, e, eh, pixka-pixkan beruz doa eta arriskuan sartzen, eh? Bai, beti arriskuare beko postuetan ibiltzeana hoi da. <laughs> bai, azken jarraitzen dela askotan, eh? Bueno, bigarren mailan lehenengo irurak... bai, hartuko dugu, hemen deportibo eta zelta, eh, bi galego talde galegoak, uh -huh. sendo, deportibo giru eta irupunturekin, eta zelta berroite mesortzi punturekin, egia zan e, bileka oso ondo dakate e, igoera postua, eta gero e, promozioko baiar lui berroita punturekin, Herkulez berroita maika, eta Almeria berroita mar, ketxiera postuan nastik oita bat, Gironago oita iru, taldeak, zaukan aukera pikaina, ueskari, uesken aurka, ez, lortu ezkio, emaitza ona, e, inguratzeko, ez, e, bere zorazioa, galdu egintzun, ueskan, eta e, puntua, Kartagenak oita Azkoinera goita zazpi. Eta huezka esan bezala, e, dagoela, salbazioan dagoena edo maila man, man, mantenduko lukenak... goita betzi punturek irozun ikusten da, bekoa ja, induia pixkan pixkan, e, eh, beruntz eta neko lanekin. Bueno, eta lehen mailan ez da asteburu oso nahi izan Euskal Taldentzat. Ez, ez, egiezan, ez, e, eh, ralak egiezan partidu neko ona, batuzun, uh mhm. -huh. galdu egintzun bat eta huts, eta betikoa, ez, ez entrenadoria honek, ez da egitzen gauz raru gehitzen ditxun, e, paldia, normalean, entrenadorek egienak edo mantentzen dute blokea, eta honeko ez, azten da rotaziuk egiten, inungo behar ez abezetik, partidu da bazazken ea, minio horrela ez da jokatzen nahi ez Europa, orduan, e, taldea blokea mantendu, berdela, lagirre etxe bigon zartu horreko partidan, badakigu e, eh, eh, aurrela jak rantxa kontua daukatela eta ondo baldima dago aurrela bat, utzi berda jokatzen horreko partida, honek, aurkira. Eta hola, e, ditu, ja ez da bende biziko ditzen duna, ez, e, gehiotan. Erdiparean ere, ja blokea, ikusi zen etxean, e, ilarrakin, e, zurukin eta aramburukin, eta zeintzun, marke usarri eta aramburuken du, ja beste zabat. Atzean, dela jarak neko partidu txukun intzuna, kendu intzun ere, orduan, jo, eh, azkenian, nik uste dut, ez, eh, partidu bat ikera mantendu inberdela bloki hori, ez, partidu bai. batzutan. Eta, jarraipen bat eman, ez, taldeak ondo, ondo balin badago behintzat? Jo, ez gira du beti, gira sari jo, zari bezala, bakilio daukira. Normalizak zari bezala da, burro partidu ba, jokatzea, alderantziz, orduan, galdu egiten da, dute ematen jola, ora, ora segit, e, eh, eh, entrada ez da bat, zaten da bezala zukarra bat, eta eta ikitu gauz harri garritak, ikusten jugun gauzak normalean, beak arrebez. Eta bueno, horrek usi da, metzi jaztea edo berriketa, baina ezken ditu eta hiru puntu gutxiago, eta ea, ezken inbeza partida dago, lebalten aurka, ikusten jugo dela aurreko partidan bezala, etxean bezala, itxean berdinekin, eta espero dugu irabaztela dugu dute, honekin mantentzea, denboraldi bukara arte, edo bentsat, lezioak ez baldin badago, baina... Ezin dute lalo hartu alegia. Ez, ez, bueno, distantzia hundia dago, baina... E, e, txarrena da, hor gerditzia, ez gurat ez bera. Hor gerdi parean, mhm. e, eh, firmatuko nugu el denboraldia ez, maginari, baina... Bai. Jugo, jugo, gehiago, xuko gehiago posible dela aztea taldi honi. Espero dugu aurtene ez baldin badago, urrengo gazten artea zez, edo talde gaztea da, eta e, hobetzeko asko daka, baina entrenadoriak, gabe, pixka bat jartzen dene bere zean. Eta gero tal, fondo osasuna, eh? Bai. du egin zuen, bana, ez, neko partideko esku, uh, zaila, baina, uh mhm. -huh. eta, bueno, Europan zartuta da gola, osasuna. Eta, gila zan, e, demoraldia, gorritxoek oso oso ona, bikaina, eh? Egin dutena. Eta, bueno, atzo, atletiken porrota utxete iru, Valentzia bai, aurka. Bai, ikusi, azion pixka bat, eh? Nik ez zergatik ez zuten Manchesteru nahi aurka, kistona, mm -hmm. pasatu, pasatu zuten, e, zean, dator, lengo, lengo astean, gaia zorira modu dira, ez, ez zaleari, zetik gara, egin bai. zuten partida bikainea, ikara garri, ja. Baina, e, bidezak ere, oide beste zabaida, beste buruko horra baida, betik part, jokarri berdina jokatzen zuta, ezkerien, oi bai dira, iru partida jokatzen, iru kompetezioetan, mhm. eta erretzeko aukera edo beste ikusi zen izin zutela, bai. zutela. Eta Bai. Eta Llorente bai. ere min hartuta eta jokatzerik ez eta uste asko bai. egiten dula, ez? Llorente hon edo ez Llorente eta mori eta hori da ah, ola talbadia hiru lau jokalari mhm. estuni jokatzen eta ordun eh, nabitzen da eta ordun larri biliko aligan zertikan. Eh, bueno, ja Eurofaina daka, eh, norzokan nolan katu gorten ere finala bai. eh, Barcelonaan kontra, ja, zarkatu dago uste, baina ez du behar burua zela ere pizkatu txapeldu liga, hauzten egin komerke dago, uh eh, -huh. e, baina ez da hartu behar katela, zatik kan, Europan nahi jarraitu behar baute, eh, tepora dago zego zaiote ez, baina, bueno, txukure ikene dira, bai kopan eta bai izan ez da iztaligan eh, horren eh, ondo ez. Bueno, eh, zekapen hartuko dugu, bineri, horrakazu? Eh, zelkapen hausia? Bai. Bai, e, Real Madrid dago lehenengo postuan 71 puntutekin. punturekin. Bai, ez da mirari azokaren dintzutela azken minutuan, uh -huh. malagakin, eta Bizka moztu jola e, punto batzu, baina bandik handik zantzi morro, morro, bat, eh? Bigarren Bartzelona irurogeita iru punturekin, eta irugarren Valentzia berrogeita zazpi punturekin. E, bai. ez dakit, Bartzelonako oraindik orain duten liga irabaztarekin, edo... Madrid e beste partida bat zailazte bat emadu, kalitze bat badu, Bai, bandik aukera dago, eh? Dizut e, bat eh, psikologiko gebixe gaizte baldin badia, Barcelona hor dagoa atzatikan, eta ojo, handikane, liga asko falta, amaika partidu dia, hori tamairu puntu, eh? Horainik. Mhm. Uh eh, eta, bueno, gio, pena da, lauaren postua uste somazke dago, levante dago, berroita bat punturekin, uh mhm. -huh. eta pixka partidu, tre bat irabaz izkio, hor zaude, baina ez du inorrek bi partidu seguida, que uta Madrid Barcelona, hori dia, endurken. Uh mhm. -huh. Zigarrezan bezazuna, hori tamairetik punturekin, bai. zazpina eratuetik, hori tamazazpi, Reala, hor, Sevilla ekin eta Mallorca ekin berrinduta hogeita maire ekin Eta ego jetxira zaragoza hau ja, bigarren maian dago ja Esporti mm. nogeita lau, razi nogeita lau, baina gaur partidu dauka ordu betzi puntua dago Jetxira, baina gaur irazte badu razilek zaila dauka, kanpoan dauka bai. Zeira, baina eh, bueno, bai, Koltzea ondila dago, baina lo hartu gabe Eta gero beste gauzko ezki dago nada Villarreal Villarreal taldea ere kaldu eh, galdu egintzun eta hor dago etikan 6 puntura, jetxia iru puntua, eta netzako beste notizi bat gaurkoa da, lotina azkiatu dutela. Mhm. Lotina tristea, zango nuke, lotina da erralian bigarren maila zeak eta bakero jetxi ziguten, nik egin ezo hori beno zotxarra itxur beti kejatzen, beti erdin, erdin triste, oso depresiokin depresio eta hori baldin bala zabatu berduna bilarreal, erki daka. Gaina, <laughs> rekorra daka lotinak, eh, Bueno, iruz talde jetxi, iruz talde jetxi ditu bigarren egiten duen. Eta jetxi eta emadu bilarrean laugarren izango listak. Eta netzako bentzat, e, eh, zik pakete hartu joten hori eh, lotinari, persona bezala izango da, baina... Bai, azkenean... Eh, bueno, futbolarekin... jokalariak, ez da, ez da, egokilena bai futbolarekin beraz, onela xe bukatzen dugu. Bai, eh? neko egin dugu, bai. Bai. Oazen bai. pelotarekin, Jose Miguel, oide bai. laneria. Azteko, e, eh, nirari, oinarteko ari, e, eh, bat dien bai. maitza batzuk eman txuzte leno, baina irabazin txuzte, elgetako lau terriko txapeketak, jari nigu galdi grazi edo, gubabari ah, txapeketa irabazi, irabazlea mm-hmm. Mikel Martínez eta Joni Gaztorzak, eta er, herrerako txapeketan, e, Salaberri eta Flores, eta Andoni Ugalde eta Estola Zaiuzek, eh, irabazi txuzte, izan berra dagoela, e, zorionek amateko modun, eh? bai, egia esan badute nahiko meritu, eta bueno, bai. azkenian bai. txapelketa horiek garrantzitsuak izaten dira geho oso, bai, bai, bai polit bat izateko eta aukerak uh -huh. egitzeko bai, bai, bueno, neizune eh, pelota bueno, bilita. ba, bibitako txapelgetan bengoetxea praizek amabost, iru jo barriolak, hogeita bi Hmm. Xala, Laskurainek, amairu olaizola beroizeko geitabi, Titin Merinoko geitabi, Berasaluze Albixuk amalau eta gaur jokatuko da, e, Lasan partez González aituko da Paskualekin eta Arretxe Beginoren kontra, Tolosan izango da bai. atxaldian partidua. Bai. E, eh, guk normalian esaten dugu, suerti ematen jogula etortzen denai, gure gogiratu egin. Eta lenguan, bilek izan bai. genitun, bai bengoetxe eta bai barriola, eta bilei sorti, ematik ez, Ez, ez, eta gile esan partidua, jo, neiko larri eh, iru jota barriola, eh? Mhm. Hor uh -huh. izan momentu bat amabita sei, gazte joan zien, eh? Bai. Eta nik uste dut hor momentu horta, ze pesatu izango zutela, eh? Baina, bueno, gero sartu zuten joko sartu zian, eta azkenian, esan bezala, garipena, eta kostata, eh, mirari? Ba, bai, eta, bueno, ba, eh, azkenian, e, eh, iru jo barriola eta xalala askurainen artean, erabakiko da, zein izango bai. den, urrengo e, eh, fasea pasako dena, ez? Laukotia osatuko duna. Bai, ba, hor dit, bai. Hor ditugu hola izola beroiz, inorrek ez diela irabazi. Amairu garren, garipena, kara bai. Eta gero titin merino pasako lirateke, mhm. eta, bueno, beraz aluzea albizu baitare. Eta hor du noi, e, irujo barriola eta xala laskurainen artian egongo da. Mhm. Ja, ez du gainera, ez dakit baina, jakinta zarkatu zoztela ez, Paul beraz aluze eta albizu, ez da, ez? Zu, be, garipena bila joan edo, ja zalkatu ikustea, ez? Bai. Zor psikologikoki, eh? Naizta galdu ez, e, abera gian edo gora abera gatikan ba. pasadiela. Eta ordu psikologikoki nik ustuna baizan dela, eh? Eta ordu tizita merino, bai, partido, bai. medino, merino oso ondo abel gaina, eh? Bai, oso ondo, so, bai. Gaztea da gaina eta gila zan oso ondo, eh? Eta gero da, kien betikoa, laskuren, eh? Segun, segun, segun adaukan, ezke, ezke ez da oso, oso regularra, eh? Ez, eta bueno, nire laskurainen akats nabarmen batzuk ikusi nitun, eta Ola zaila da, zaila da, best, bai. eta Aimarrek oso ondo, eta Mikel Beroiz ez, harrigarria erakusten haidean maila. Bai, eta bai, bereziki Mikel Beroiz, esango nuke aurtengo txapelketako revelazioa beha izan du dela. Bai, bai, bai ikararra, tenei da, zera. Eta, bueno, esango dugu orduan, ja, ja, ezin dezan, aukera asko ditula, bezkutan dagola, ez? Mm. E, eh, Iru jota barrio lezkutan dagola. Bai. Aur, aurre egitea, orduan, horrek asko zara du, eh? Orduan, e, ez ez behiratu aste, datorren aste buruan ze partida izango dien, baina, bueno, hoi kara kruz edo esaten bai. dena, ba... La, larun bat egon dute usten dut ezea eta, irunian. Iriokota barriolak, irabazte dute zekatu da uste, eta galtze balma utere, datorre, e, igandian ez baut irabazte isera eta laskoen egin berdin, eh? Mm -hmm. Isera eta laskoen da dakate, ben partida eta ikusi zeite dute irukota barriolak. Bai. Hori zagoen izak uste. Hoi da, bestien esku egon beharrak. Hoi da, torduan be, bakoitza bezkuen autea, beti beti oh, jabala ez, abantzalea bada ez. Eta kusita gainea, karo, be, aderi joak sekatuta doztela ja. Bai. Hoi beste gauza bada, ez? Bai, bai, ba, lenguan aipatzen genuna ez, ba, profesionaltasun noi edo, ba, kantxar ateatzen dienian, denak irabazte ateatzen diela, bai. eta bai. ez da bai, hola bai, bai. bestik. A ber, kusko dugu azekatzen dena. Bueno, erremontian, e, bai. talde komentatuko dugu Jose Miel, e, erabakita gehatu dela final aurrekoak zene jokatuko juzten. Bai, bota. E, eh, batetik han, Zeberio, Zubizar eta Koñatz eta Julen San Miguelen kontra izango da. Bai. Eta bestetik han, Joaristi Etxeberria laugarrena eta Etxeberria irugarrenan kontra. Mm -hmm. Orduan, ostegunean eta larun batian jokatuko dira kanporak eta hauek. Mm -hmm. Eta hortikan, ba, finalistak martxan hogeita maikeako. Ba, bai, ba, erdek, bai, ea, ordu zegetatzen den, ezte, ezte buru honetan, eh? Bai, eka, gire izango da galarreta aldean. Bai, a ber, berda, berda, pixka bat, eh? Zuzpartzeko, ere, Remontiare, eh? Bai. <laughs> bueno, eh, saskibaloia... Bai. Eh, Jose Miguel, saskibaloian, eh, gipuzkoa basketen porrota izango litzateke hola nabarmendu mendu beharrekoa, ez? Bai, eh, karo, eh, partidazko gundia, egia ia, ez? Eta, bada, bada, ia, bat, zaten ia, ia, ia, zema eta partido gehi ere bazi, arrisko da kasula, urrengua galtzea, altzeko, ez? Bai. Gertu da bola urrengua galtzea, zema eta gehi ere ez? Eta, ez horrei bertun, eta, bueno. Igual, kantxea uskutxin ez zena, ez? Eh? eh? Ez dute, eh, alderi ikutxe pasteko partida baina bueno, egia izan eh tiene que ir a eta galdu intzuta baina bueno, alare, jo, sigarren dijo este, eh, se capenean. Mhm eta gero jezkaren bizkaiak irabazi gintu, zortzikaren garen azte, bai. eta gara hola bazkoriak ere irabazi, iru garen orduan ikusten da, e, Euskal taldeak iruak, e, eh, zortzi lende bezikoatik anzartu, zalkatu da momenturetan, eta ban bukatuko balitzak eliga, bueno, e, jokatuko dutekela hor e, zea ez, txapeketa, irabazteko txapeketa. Bueno, ez dakit, eh, Formula 1 horekin edo zerekin jarraitu nahi duzun? Lehenzuna formula bat atuko dugu, lehen karrera Australian, eh? Australiko zaria, eta, bueno, hemen, e, bueno, Jason Button, McLarenekoa, irabazne, bueno, bide horrotzen da, ez, baina, e, denak ez tekit bete eta eh, Weber eta hola, baina, bueno, bigarren gatu zen, eh? Sebastian Betel Red Bullekoa, irugarren Lewis Hamilton, McLarenekoa, laugarren e, Mark Weber Red Bullekoa, eta bosgarren Fernando Alonso frarikoa, orduan,

Eta gero txirindula izarteko dugu, furi furien dago. Bai. Gaina eskolareko itzulia leizter da, ez? Apirilean bilen aziko da, eta euskal terezkoa dugu gaina lengua azte guztian ibili dia horre eh, pixkat ikusten etapak, ez? Eh, prestatzen, eh? Bai, entrenatzen, bai. Entrenatzen itzulegi aldean eta ibarrin aldean, eta hor, ez? Eta hona, zo, bilen zarrema klasikoa, ez? Eta irabazlea Simon Gerrans, Australiara. hau talde berriak sortu da urten e, eh, Neil Stephens, australiara, mila gutzen, mm -hmm. da, Neil bai. Stephens. Eta beak zuzatzen dut taldea, egia zan, e, eh, ondo du egia zan, e, eh, eh, ustea, eta beste garaipen bat, ez, Greenwich e, taldea, eta, bueno, oso ondo da, ez, egia zan taldea. E, bigarren Fabian Kanzelara, e, lan gehiena beak egin zuen, eta ezin zan duzun, beak eskapo egin zuen, eta hau makina bada tipu hau, eta, bueno, egia zan lan gehiena egin zuen, da azkarian espeinean Simon Jarrantzak, eta irugarrena Bizenzo Nibali, haure fuerta da, ez, hartzen duzun Zerun adekat ibiratizu dene, eta iazan, txibendulari eta hau oso oso zendo hasi da. Eta gero rubi ezango dugu hemen final izan du da, bai. hemen zein nazioetako torneuan, eta irabaztea gabez. Gabez eka mazei, frantziak behazi. Uh mhm. -huh. Eta hemen kusita gaina hor, eskozi aldean da gabez, eta nola bizitzen duten e, eh, e, eh, zehaz, e, rubia, e, ospatuko zuten, erki. Bai, oiek, normalia bintzat errukbila asko bizitute, eta... Bai. Espa, ospatzeko ere, e, Euskaldunak bezala azkenean, ez? Gauza bat ospatzeko dutenean, ba, ba, oi, oso ondo ospatu izaten dutela. Kera, rei, bai, kera, rei, kera, rei, orduan, merezitakuak, ez? Eta, iazan, e, galez, irabaz, ez, eh, rubian. Mm -hmm. Bueno, ez dakit, Jose Miel, zer bueno, bakatu eh, gero rubian ere zan, bera mm -hmm. eta Hernani ez dela izan posibili dira jotzeko, Baina aukera bat, kategoan dikane, eh? den arte jokatu urte eh, partido bat, bera berako irranik irabazten duna promozio jokatuko du beste, beste talde baten gorka. mm -hmm. bueno, eh, aukera badaukate, gutxiago, baina, eh, e, da, Indian Wells torneua, eh, hemen gaina ez da sorpresa izan Joko izan Rafa Nadal ekin batea. Eta finala, bueno, Roger Federer Suizarra eta John Isner, esatu batu barra, eta favorito zen Roger Federer eta beak irabazi zuen, ez? Eta gehiasan deboraldia oso ondo hasita, ez? Eta emakumeetan berriz irabazlea biruru Zabat, Victoria Zarenka eta irabazi zion ere beste favorito bateri, Maria Sarapovari. Uh -huh. Eh? duda. Bai, ez nikoa esan dugula, ez? eskuchar. <laughs> Bueno, eh gogoratuara dugu eh errepikapena gaur izango dela 8:30etan, jarriko bai, dugu txintxo txintxo. O ira urri onikan batu da kagola, ta bai. bueno, hartzen dugu nikola. Zerbait eingo eh, dugu horrekin. Eta bueno, eh se gomiatu izango ditugun, ez eskeno detan. Vale, batetikan Ainara Herrero, Realeko jokalaria, dugula bai. Bestetikan eh Maitane Toledo, oi hartzuko neskentaldekoa Oi, oi, oi, oi, oi, bai oi eta bestia entrenatzailea. Bai, etxe, bai, Jose Manuel Etxabe, bai, bai. raleko nesken entrenatzailea, eh? Hoi izango dugu azkenean, beti bezala ordu bat aurrenetan, bidari? Bale, ba, ba orduan aste azkenean vale, izango dugu elkarren berri, bitartean. Eh. Ondo ondo segi, Jose Miel, eta eskerrik asko. Bale, bidari, ondo segi, eh? Adio. Beka, adiu!